Hogeita mar urte horietan, bide lagun izan duen lankidoi bat gurekin dugu, Luizien Txezarreta egunon. Bai, egunon. Matxin lagzabal jaiten dautzu danean lankidea bai, baina gizon bat ez duguna antziko? Ba, biztan da, batak norbait hola hobiletik ezagutu eta joiten delarik, eh, arizira halako pena sendimendu batekin, eh, eta aldi berean, hori gaindituz, eh, nork zer usten duen ere besteri eta uste dut hor maitinek utzi duena eskuarari eta eskualegiari importantea izan dela. Uh, eta, bo, nik eh, lan, bezala ezagutu dut, baina hori baino hainitz eh, le, le, lehenago ere ezagutu izan dut, jakina uh, baita biztanda, maitin larzabal izan dela mendeberri elkartearen sortzailea, eskuararen erakaskuntza, nik eranezake, importante hori egun duguna, Aika baino lehen, bazen mende berri, gure eskualdean, eta ikastaldiak ere abiatu zituen, beste lagun batzuekin, eta nik hori pentsatzen dut, eta hori baino lehen ere, hori niz, lehen aldia ikusin balerik, urtatz eguna zen, mila behatziun eta hiuta sortzia, pentsa beraz, aspaldiko kontua da, eta joan ginen gabi oiazbalekin, bere, bere etxerat, grandia, grandia etxerat, eh, ahiran, baserri eh, bat zen, eta hor, eh, baserri, hanezake, pobre bat, hor, hainitz diren bezala, eskualerian, eta Matin lazabal laborari seme dela, uste dut, lehenik ran behar da, hortik baitu ere bere nortasuna, hanezake, bere eskuara, eta bere fedea ere, bere sinestea, zenta, eh, pentsatzen ari niz, azken aldian ikusi dutalarik, erreten zoltan, gerota, fededun eh, indartsuago senditzen zela, eta dutak balin magin ginituen, eta funtsian denek izan ditugu, denboran, eh, harek eh, zuela olako dudarik egungo egunean. Ba beraz, urtats, egun hori, urtaz, gogoan dut, eta Erraen, orduan, bakinakian egiten ginoen pixka bat eh, ikasle eskualdunen itzulia, pixka bat eh, eskuarari abiada berri bat emaiteko eta militantismo bat sortzeko, bai, hitz hori pixka eta antzia da, egon militantismoa, baina militante pahasta bat bildu ginoen eta horitarik tarik zen matien lazabal, eta akizan zen seminario hondian eta han eh, apes eskualtzale bat zubaziren eta haiekin iluriz eskuararen lankidetza hori jadanik eh, gogoan zuen txauraz ere. Eta badakit ere, lauburun ere lan egin zuen urte batzuk, eta oh, hala zelarik langile, prozeski zagutu ginoen, eh, gure irratia hasi zelarik. Eh? Gure irratia, gun bezala hasi zen, egu erri aratzean, eh, latan oita bateko, beraz, abenduaren lauian, eta funtsian lehen programak abiatu genituen urtahilean, eta hor, Matien Larzabal, hor, jarrik inen kontaktuan berarekin, eta hori niz, larumat goizetan ameketan heldu zela, porru salda izeneko eman kizun horren egiterat. Matien, ez dakutzen dugun zela, beti biziki serioski, biziki sinxoa, dena hongi prestaturik, <laughs> bat, nisurik hori niz, berezi batek eginen, errati bat sortu behar Matin, Matien biziki serioski izan zen zutabe bat beti. Eta laguntzaile bezala sartu zen, gero eta gehiago, eta... Ba, ba, ez dakit hori beti miseriak aipatu behar diren, minan dirurik etzen, entzuniko silkartean eta gure jatian, eta orduan or, eh, piskanaka alere laguntza bat ziren eta langile bezala sartu zen, erdi denbora, bat eta hori mila frangako urteak ziren, eta beraz hor, du behar eh, la, bost urte, kasi, kero la urte hobek iran, hor soki gongirela mila frangan, baina rat dinaintzin, izan ziren aprendizgo bat, irrati gintzan, gurekin, Eta matxinek hor, ez eh, zuzen gogoan, bera bizpairu eman kizuntze egiten zituen, kasetari lanak ere, pixka bat denak emeki emeki eh, irratitzura bat eman ginen, eh, abiatua ginuen lan horri. Eta hor oh, matxinekin horren iz, bo, <laughs> hortzi e, e, egiten genituen bazkariak, hor vivio estatuan, mila frangan, eta bo, etzen aixe urte horietan eh, zainetan ginen usu eta bena matin izan da beti indikagan <laughs> ezake gizon konstante bat ezela biziki, biziki eskora ona erabiltzen zuen eta uste dut ere eredu polita dela oraindik eh, gure ipar eskualeriko lapurtar benafartar klasiko hortan biziki ongi ari zen eta azken urte hoetan ere herrian ere lan egiten baitzuen edo artikulu batzu eginez hor ikusten da nolako talendua zuen beraz, bo, matin eh, lankide izan dut urte initzetan eta eh, matin nola ikusten dut, eh, zinez zutabe bat eskualaren zutabe bat, bere uste dut, eh, bo, biti eskualerian eh, jendea komparatzen dugu arbola bati eta amaiten diren fruitu hori eri, eta uste dut, amaitinen fruituak ere hor direla. Pena dut eta bor, pesatzen dut bere, bere lagunari, mailiri, bere augeri aurre eskontzaleak sortu ditu ere, eta hori <laughs> zen eh, automatikoa, eh, gure munduan, eh, eskuarak eta eskuararen aldeko militantziak eh, ez du aixeria ekartzen berarekin eta batinek hori hori landutu behar bada bere isilean Aipatzen nuen bezala, laborari semezen, gizon isila, sauraz ere, etzuen, sauraz ere hori janen dute bestek, etzuen biziki bere burua aipatzen, mainan uh, eh, ora, eskualegian hola gira, lan egiten dugu, isilean, pixka bat, eta joiten gira, dursik errangabe behar bada, baina, ora, hori matinen horretzapena, zinez, eh, gogoan dut, eta, bo, pena handi horrekin, hala ere, konsolamendu bat, nahi bada, holako hitza erabili, eh, fruitu ederako utzi dituela. Ba, eskertuko zaitugu Lucia Antzezarreta gurekin egonik eta mm, Matin Larzabal hula horaturik. Doluminak eh, bere lagun eta etxeko eta maite zuten guzieri.